Īsta un neīsta pārliecība. Dievišķa pārliecība saka, es varu to izdarīt, jo manī ir Dievs. Citādi to nespētu. Mans pirmavots ir Dievs, tāpēc es uzturos tikai gudrības gaismas un sajūsmas tuvumā. Ja bērns zina, ka viņa vecāki ir bagāti, viņš ir drošs. Kad mēs apjaušam, ka Dievs, kas ir mūsu māte un tēvs, ir apveltīts ar bezgalīgu garīgo bagātību, mēs iemantojam īstu pārliecību un prāta mieru. Mēs iemantojam īstu pārliecību, kad dziļi sevī saskatām pirmavotu. Ikdienišķa pārliecība nebūtu nav pārliecība. Mēs gan sakām, ka esam pārliecināti, taču iekšēji zinām, ka vienkārši izrādāmies. Ja esam patiesi, atskāršam ka mēģinām citus piemuļķot. Kad mums ir dievišķa pārliecība, mēs nevienu nemānām, jo apzināmies, mūsu pirmavots ir visaugstākais, kam ir viss. Lūk, kāpēc jūtamies droši. Kad kļūstam vienoti ar viņu, apzināmies, ka viņš apveltīs mūs ar visu savu neierobežoto bagātību.